Jodi a se 4 jyen 2007. Se yon plezi pou mwen menm Roseline Jean Baptiste pou m kapab fè rankontre ansanm avèk nou, ansanm avèk lide a, pou nou kapab fè yon ti pawoli sou lang nou pale, sou lang kreyòl nou pale nan Okap. M ta renmen poze nou, pou mwen se jis pou mwen si gen yon diferans ant pale moun Okap ak pale moun lòt zòn yo. Men pou m fè ti travay sa nou m pral wè, m pral mete 2 ti aparèy la ki pral anrejistre nou. Donk avan menm m anrejistre nou, m ta renmen mande nou èske nou dakò pou m anrejistre nou? Wi. Nou toulède dakò? Wi. Ebyen konsa nou pwal koumanse ti pawol li nou. M swete nou va pase yon bon moman ansanm, paske se pa yon leson nou pwal resite, se yon bagay ki pwal vini konsa, nou pwal wè se blag nap bay, epi nou anfas mwen nap pale, men se nou menm ki pwal plis pale, mwen m la tankou se gide, map gide nou sèlman pou nou wè ki kote pou nou rive. Donk nou kòman non non wap kòmanse konsa, èske ou kapab dim non ou? Mwen menm se. Explike nou sa nou panse sa ou konnen Mickael de janvier kom ou di nou fet nan janvier. Wi nan janvye pa egzanp premye janvye se nou fete dat lendepandans nou premye janvye 1804 se prezidan toujou ale gonayiv pu selebre 60 e nèt bisantenè pu nonb dane nou gen an. Ki kote ou fèt? Moun Wanament. Wanament? Wi. Wanament. Se li menm ki tou pre Sendomeng? Wi, se li menm. Se yon rivyè ki separe Sendomeng avè Wanament. Donk ou konn ale la souvan? Wi. M konn al, m konn al fè makèt, lè papa m ale avè m, m konn al achte. Men, lè m vin lekòl Okap, men chak vakans, m toujou ale pase vakans ak manman m ak papa m. Lè yo fè makèt, gen de lè nou konn ale achte nan chòp. Gen de lè tou m konn e vizite, m konn ale pi lwen pase kote nou, m konn ale ase Dabòm yo rele, gen de lè m konn ale pi lwen, m konn e ben, m konn e nan plaj, m konn e wè zanmi m gen ki rete pi lwen. Donk sa vle di ou gen zanmi menm Sendomeng? Wi. Ki pan yo? Youn ki rele. Se fanmi an mye pase gen ti Moun ki ansanm avè pase nan fanmi an gen Moun se cheve siwo se milat yo ye pase gen fanmi menm ki sendomeng gen fanmi ki ayiti pase gen nan yo pa konn konn achte bagay nan men gen magazen pa konn konnen achte farin pase pa konn se boutik pa konn gen. Epi w rantre sendomeng eske w pale lang kreyòl an byen? M pa pale byen paske papa m papa m fon ti debouye sa vle di m konn ale ak papa m li konn pale pou mwen men m si m ale m ap ka pale si m bezwen achte yon bagay m ap ka di sa m bezwen an. Sa vle di ou menm ou pwòs ke yon dominikèn la? Non paske m renmen PM anpil m pa ta renmen dominikèn. Ok e lè pou ale konsa ou di m ou konn rive byen lwen nan sendomeng eske ou bezwen paspò oubyen kouman ou ale? Si wa pwale da bon ou pa bezwen paspò pase gen 2 jou se lendi ansanm ak vandredi yo kite moun yo antre lib men ou pa ou paka rive lwen men tankou si wa pwale lwen tou tankou si se nan pwomnad wa pwale ou ou pa peye sèlman ou rive nan fontyè a ou fè ansanm avèk konsi konsil la ki nan fontyè a Ou peye pou bus la ou pi antre tou. Gen de moun tou tankou wè gen ayisyen ki konn ale, yo ale san paspò, yale yo pase anba raje, yo antre yo travay, yo pote lajan pou fanmi a yo. Yo konn ale tout jan. Men sèlman yo rive, yo rive yo travay, yo pote lajan bay fanmi a. Men ou pa konn tande kouman trètman an ye lòt bò? Wi, gen moun gen nan ki konn mouri, yo konn pote yo nan machin, yo konn pote poul kote gen anpil. Chalè, yo konn mouri pa egzanp lotre jou la te gen pak anpil moun ki te mouri, yo te vin vin mete yo ayiti ayisyen te revolte yo di yo pap vin mete yo ayiti se pou yo tere yo, te gen anpil gen de jou menm yo konn voye gaz ba moun pou yo pa rantre anndan an, jou menm yo konn ki te lib yo yo konn voye gaz pou ayisyen pa rantre anndan an. Donk kouman w wè sa? Mwen m wè yo trete ayisyen yo mal menm lè ayisyen ap rantre avè yon machin. nan sendomeng yo pran dlo yo lave kaotchou a pou kite tout tè ayiti yo pou antravè sendomeng. Sa se yon bon enfomasyon m byen kontan. E ou menm eske ou konn kisa ou ka di nou de limonad? Humm limonad yo pa abitye kite bale men lè bale yo m konn wè gen rivyè gen pye bwa m renmen lotbò a m renmen rete. Menm bò a paske li fè frèt anpil. Epi yo pa abitye kite m ale sa vle di m pa konn rete anpil. Ok. Eske nou kapab di m ki, nou sot di m ki kote nou menm nou fèt. Wi. Kounyè la m ta renmen konnen ki kote paran nou yo fèt sa vle di manman ak papa nou. N ap kòmanse avèk. Men yo ap viv nan menm kay? Non. Manman m marye, pa m li pa marye, li rete Pòtoprens. E manman w, ki kote manman w rete? Li rete Vètyè. E ou menm ki kote ou rete? M rete ansanm avèk manman m. Ki kote manman w ak papa w fèt? Manman m fèt yon kote ki rele. Sè kaka vajal bon ench lè wap ale humm papam fèt yon kote nan komin nan wanament ki rele jan de nan. Papa ou fèt ki kote? Jan de nan yon komin nan wanament. Manman m ap di vwala men. Kòman w viv lakay la? Mwen viv trè byen menm si kèk lè m ka sonje paran m men m oblije adapte m pou m ka fè klas mwen pou m ka rive yon moun enpòtan demen. E ou menm? M di yo bonjou pase timoun nan son timoun piti i inosan i pa konnen sa yo fè a sa vle di m alèz avèk timoun yo. Men kouman w wè papa a kondui a manman an? Non li kondui avè l trè byen menm de dèfwa kèk lè vye lide monte nan tèt l li ta di yon bagay men akoz de nou i vin viv avè l byen. Yon lè m t ale Miyami wi m la fè yon tonton frè a pa tou. Kiyès ki te fè demach yo pou w t ale Miyami? Papa m. Poukisa ou tounen? M pa t ale pou m rete. Ki kote ou konn ale? M pa konn ale lòt kote ankò. Apre sa li konnen? O wi, ansanm avèk Karis. An donk ou konn ale ni Limonad ni Karis. Ah oui? Sa w konnen fè limonad? Limonad m konnen yo wè ak rès fanmi an m yo ki rete lòt bò a menm si m pa konn dòmi. Apre sa karis m konnen yo wè ak grannonm m konn rete pase menm yon mwa. Kouman w wè vi karis la ye? Oh moun yo pa twò pi byen pase sa. Sa k fè sa? San menm moun malere m yo malere anpil, yo pa gen mwayen al fè kò lòt bò a pa gen wout, yo rete konsa pa gen bon lekòl lòt bò a. E lè w rive, pou moun yo ak fanmi yo? M pa twò alèz ak yo. Epi malgre sa w pase yon mwa? Wi, menmsi m pa vle rete, se lè papa m vin chèche m pou m ka tounen, paske wout la pa bon. E ou menm, Raphaël, ki kote ou konn, ki kote ou konn deplase ale? Bon, m pa wè, m pa konn se ki kote m soti, se papa m ki konn soti avè m. M konn, m konnen Wanament, kòm se Wanament m fè, m konnen Wanament. M konn ale Fò Libète, akote sa m konn ale jan de lòt kote pa konn fè a, akote sa m ap viv Okap, se sèl kote sa m konn ale. Konbyen tan ou konn fè Fò Libète? M konn ale nan maten m vin aprè midi. Wanamèt li se? Se la m fè tout lekòl primè m la, se lè m ap vin antre nan segondè m vin Okap. E kòman w wè katye kote w rete a nan Okap? Katye kote m rete a, bon pou m ale lakay an m se yon ti kannòt m pran m peye yon goud, men lè dlo a wo se gen de lè w konn peye 2 goud, ou konn peye 4 goud, menm 5 goud menm. Men gen kote ki pa lòtbò lamè. Rout yo trèt yo rout yo gran anpil gen bèl espas lè fini lil se gen gwo kay moun yo pa fè ti kay paske lè dlo a monte pou yo pa antre nan kay la yo. Ki dlo ki konn monte a? Yon dlo ki soti odikap m pa konnen kòman li rele. Sa vle di pase nan lanmè a la? Wi pase nan lanmè a li desann lavi. E lè konsa sa moun yo fè? Non, gen de lè li konn ap desann li pa antre lakay mwen, tank wè moun yo t prete pou l nan mè a, mwen m pa rete pou l nan mè a, sa vle di dlo pa konn antre lakay mwen, men moun yo t prete pou l nan mè a, yo konn, gen de lè se sak gen kay anlè yo konn retire bè yo k anba ou mete yo anlè pou dlo pa mouye yo. men sa ou pa gen ka ale a tou. Se kite ou konn oblije kite kay la pou yo ale, swa ya abrite nan lòt kay ou moun yo ba ou la dòmi. Bò mwen m Bondye pa kite pa konn kite dlo a rive bò la kan, sa vle di m pa konn nan sitiyasyon sa tou. Ebyen se sak fè ou pale de brune gen 2 site a? Brune? Yo di gen 2 site. Ahh paske i gon lòt kote dlo a konn pase tou se zo Vincent m pa konn si se zo Vincent li ye yo di ki fè listè paske lè dlo a vini ni moun ki lòt bò la mèt rete zo Vincent pran dlo ni moun ki anndan bull pran dlo m pa konn si se luil an smak zo Vincent ou di ki fon sèl la paske. Ahh m panse se te yon kategori de moun pa egzanp moun ki pa gen mwayen e moun ki gen mwayen non pa gen sa non. Byen, m byen kontan pou ti enfòmasyon sa yo. Nou pral kontinye. Èske nou kapab di m kisa paran yo fè pou okipe nou? Wi. M papa m gen yon lekòl depi a 25 an. Fè tankou nou pa menm bò menm epi pale. Epi pale. Gen yon lekòl m pa konn m t ap dirije men se lekòl leta l ye depi 25 an. Kounya m gen 47 an. ki gen 25 an l ap dirije, avan li te direktè a se pwofesè li te ye, li te pwofesè Fò Libète, apre sa li te vin, yo te vin voye li nan lòt lekòl nan komin Wanament lan, answit de sa papa m fè boutik, sa vle di li vann pwodui alimantè, li fè, li gen boulanje, kote yo vann pen, tout bagay sa yo, e manman m, manman m se enfimyè manman m ye. Te gen èd blan an pou li te bay, yo yo vin fè yon lopital gen doktè ladenn, se manmanm ki responsab li, lap travay nan anfen manmanm se yon enfimyè li ye. Donk si yo travay pou okipe nou. Wi. E ou? Mwen menm papam ap travay nan dwàn pòtoprens lan, li te direktè okap apre li voye pòtoprens.